28. pitanje Kakav je stav šerijata po pitanju emulgatora? Dobro, bez za emulgator ili sicin i šta je znam, iditi ja vas uputi da iditi do halalba, nađiti svašta u njemu, svašta koriste tamo, pa nađiti objašnjenje za ovi stvari. Da li, dragi?